Jimat punya cerita dengan judul Sing Nunggu Ora Trimo. Kiriman dari Gaib Sasmita. Wancine wis ngancik mangsa ketiga. Angin tumiyup alon. Langit sumilak tanpa mendung. Ing papan bawira wetan dusun akeh bocah sing padha ngulukake layangan. Papan bawira wetan dusun kuwi katelah ora-ora bunder. Masril kalebu salah sijining bocah sing seneng ngulukake layangan ing ora-ora bunder kono. Sawijining sore, Masril nangis kepir ora genah apa sebabe. Kamto bapake bingung, apa meneh nganti meh surup Masril isih nangis wae. Ditakoni ora gelem wangsulan, keporo malah saya seru penangisi. Masril kuwi bocah umur limang tahun. Awak ilmu nyenengake. Yen awan dolanan lumprah karo kanca-kancane, mergo bingung kanto enggal nggawa Masril menyang Pak Mantri Budi. Tekan omai Pak Mantri Masri rodok mendu anggone nangis awet dheweke diwenehi manggis dening Bulastri garwane Pak Mantri Budi. Mboten napa-napa. Niki namung keselen mawon. Mulane rewel lan awake rada mriyang. Niki kula sukane vitamin kali obat penenang. Mangke jenengan inumaken nggih. Tak terus tilem bocahe. Mangkono ujare Pak Mantri Budi. Mangke yen mboten wontene wahe-wahan utawi malah tambah sakit, jenengan tindak mriki malih nggih. Nggih, Matur suwun Pak Menteri. Sakwise ngijoli tukon obat lan vitamin, kamto bali karo gendong masril Tekan omah Masril isih ayem bayi, mangan manggis paringane bulastri. Sakwise kuwi uga manut bayi diumbeni obat. Ora nganti seprapat jam, Masril wis mlipus turu kepati. Kanto dadi ayem pikirane. Wusanane Kanto uga keturon ing kursi dawa cedhak papane Masril Tulu. Yudhakara jam 10 bengi to kaget. Awit krungu Masrin bengok sakayange lan banjur nangis meneh. Masrin nyekel perangan titite. Sambate Masri lengayu woro. Ngendi sing lara le? Masri lenggal mlorotake celanane. Kantolan atun bujune kaget banget. Kepiye ora kaget? Titite Masril aboh mbedeten mangar-mangar kaya arep pecah. Wes, agak eh, tinggal digonyang meneng Pak Mantri ayo ya, Bu. Kamto inggal nggendong Masril menyang omai Pak Mantri Budi. Tekan omai Pak Mantri inggal wai Masril diperiksa. Nanging Pak Mantri Budi katon gedek-gedek. awit ora aki sebab biniyo titite Masril kok abuh. Mantri Budi judek Niki kula suntik kersane mboten sakit. Mangke terus dikompres mawon nganggi banyu manget-manget. Yen mboten wonten ewah-ewahan binjang-injang dipun bekto... dhateng rumah sakit mawon nggih, Pak. Krenae Pak Mantri Budi. Sakwise disuntik Masril ora nangis meneh. Mbok menawa larane wis suda. Kanto enggal gendong Masril nggawa mulih. Anggone mlaku alon-alon supaya Masril ora kelaran. Tekan ngomah Titite Masril banjur dikompres banyu anget. Masril katon turu meneh, nanging titite durung kempes. Jam siji wengi Masril tangi karo bengok-bengok sambat kelaran. Atun lan kamton jenggirat, gupuh arep nulungi Masril. Masril gulung kuming katone lorone wis ora bisa dimpetenan. Atun yo melu nangis, ora tega weruh anake gulung kuming kelaran. nanging atun yo ora bisa apa tapi tak takok ni mbah nimbah sumo wahi ya bu. Mbah sumo kui sak mene wong tua sing wicaksono. Kejopo kui uga ngerti bab dunyo alus utawa alaming lelembut. Senajan wis sepuh mbah sumo isih gagah. Wong entengan digugah dening kamto inggal tangilan gegancangan moro menyang omai kamto. Mbah sumo grayang sirai masril. Tangane rodok Gemeter. bola bali ambekan landung karo ndremimil ngrapal embu apa mbok menawa ngrapal japa mantra sawise kuwi masri lerem anggone nangis mung kari bengungung ora bengok lan gulung kuming kaya mau mau awan anakmu kidulan nyang endi to pitakone mbah sumo karo nyobana to ambekan sing rodok ngangsur umbulake layangan tenororo bunter mbah oh mangkono saiki uga kowe golek sarana lan ninggal menyang ora bunter kondo marang sing nunggu ora bunter yen anakmu ora jarak nggone tumindak kang tundone gawe nesune lelembut sing ana kana kula kedah kados pundi mbah Sakwise dijrentrehke dening Mbah Suma apa wae sranane, Kamto enggal golek srana kuwi mau banjur mlaku bener tumuju Roro bunder. Malah Mbah Suma kandha kalamun mengko bakal ana sasmita. Mulane batin kudu wening tenan amprih bisa nampa sasmito kuwi mau. Awit tekane sasmita kadang kala lembut, prasasa ora bisa dirasakake. nanging uga sasmito sasmita sing agalan kanthi gampang ditompo dening nalar sing adhedhasar panca indra. Ora-ora bunder kuwi sawijining lemah amba sing ana sak pategalan. Papane ing sisih wetane desa Karang Lor. Miturut critane para sesepuh rumuhun, papan kono nate dinggo ngubur wong londo. Uga nate kanggo ngubur jaran sing jarene dudu jaran sebaine. Kuwi mung crita turun-temurun sing diceritake kanthi lisan durung genah beneri. Ororo ora kuwi wujude pancen bunder, mula diarani ororo bunder. Ora ana wong sing wani ngogreh-ogreh ora kuwi. Awit biyen ana sing wani nyoba maculi karepe arep ngolah kanthi nanduri lemah ororo ora kuwi. Nanging nalika bali mulih tekan ngomah banjur mati ora genah jalarane. dayai wis lingsir wengi. Hawane kekes. Kamto wis lungguh sila ana tengah ora-ora bunder. Deweke umak-umi ngrapal mantra sing wis diwarai dening Mbah Suma. Sawise rampung gone ngrapal dumadan ana swara cumetor kaya mercon bledos ing iring kidul sinar tan keluk tipis metu saka lemah nanging mung sak kecelapan. Mbok menawa kuwi sasmita kalamun jawe kanto ditampa dening sing baureksa utawa sing nunggu ora-ora bunder. Ditoke kanto merinding. Nanging mung sedelok dheweke eling yen kudu enggal bali mulih. Mbah Sumo isih nunggu ana omahe kanto. Ngerti klendange kanto Mbah Sumo mesem. Kanto enggal cerita apa sing kedadian ing ora-ora bunder. Mbah Sumo mantuk-mantuk. mantuk mantuk Sauntara kuwi Masril isih bisa turu maneh. Titite sithik mboko sithik abuhi susut. Kanto katon lega. Semono gatun Mbah Sumora bali mulih nganti esuk ngancani keluargane Kanto. Padha wedangan lan jejagongan. Esuke Masril wis waras wiris. Kanto Kantolanatun isih penasaran geniwa Masril kok bisa nemai lelakon kaya mangkono. Mulane Kanto banjur nelesih apa sing ditindakake Masril ing ora-ora bunder nalika ngumbulake layangan. Kowe wingi ngopo wae ana ing ora-ora bunder? nguluake layangan tok ora ngopo-ngopo liyane. Kanto durung merem karo wangsulane masril. Nggih kali uyah-uyahan. Terus nolak mimik es jeruk sangune yuti, Dar mimik kula pipi senten gitu lara-lara. Kanto dadi bisa ngudarasa. Mbok menawa kanti ora sengaja tawaran jarak dening Masril sing mbau reksa kena uyuhe Masril Mulo banjur ora trimo. Mulane titite Masril digawe abuh, mbededen. Mbok menawa dipuntir karo sing mbau reksa ora-ora bunder. Sorene Mbah Somo liwat ngarep omahe Kanto. Mbah Somo mesem krungu critane Kanto bab Masril sing nguyuh ana sak kidule ora-ora bunder. Bab kuwi sak temene kalebu lumrah. sing baku awake dhewe kudu tansah manekung nyembah marang panguwasa jagad iki ya kuwi Gusti Kang Maha Kuwasa ora kena takluk lan tunduk marang makhluk liya kalebu lelembut luwih becik maneh urip kanthi mat sinamadan ora ganggu gawe siji lan sijine mangkono ucape Mbah Sumo iki cerita kanggo jimatres jimatres kabeh bersama tim jimat